Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, zeru ingoienetan. David erregearen zemea dugu Jesus, osana, Jerusalenen sartzeanen dano goretzen daigun, osana. Aintzatagor alpena zuri Jesus jauna, zure Jesus jauna. Osana, osana, osana, osana, zeruen goienetan.